ve Akdesallahu sıcakul aziz gönlümüzün bütün ihvan-ı ve ehli iman manevi şifa vazifesi mahiyetinde olan şifa tariflerini şimdi dinliyoruz. Besmele gelsin başına, gelsin müminler hoşuna, geçirme ömrüm boşuna, Kur'an'la devam lazım. Allah'a hamd eder kulu, peygamber göstermiş yolu, Şükre devam eyle olur. bu nimeti bilmek lazım. Gelip kaldırdı tumanı, kula öğretti imanı, Resuldür etmek imanı, salavatla devam et. Bilim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Vazifeyi etti ifa, âli ashab ruha safa, yollarında gitmek lazım. Namaz İslam'ın binası, şehadet oldu hanesi, tenbir etti uyan nasi, tevhide çalışmak lazım. Savun ile kır nefsin belini, hak sever, zekat veren kulunu, haç et gör mekkelini, parçalanan gitmek lazım. Evvela ilim olmalı, amel nehrinden dolmalı, ihlas bahtine dalmalı, bu işe ihtimam lazım. Tarikat temeli bunlar, rabıta eder kalbi dinler, teslim olup işi anlar, meyyit gibi olmak lazım. Tarifeye hile etme, eksik yahut fazla gitme, kendi fikrin, sözün tutma, başını indirmek lazım. Lataif dersini alan, mahzun olma, geri kalan, mahzun olma, geri kalan, riyakarlar bela bulan, yokluğa atılmak lazım. Kardeş gel bırak, gerek gayet temiz yürek, Yakın sanma yol çok rahat, tedariki görmek lazım. Kalbin zikri soldan başlar, ruhun dahi sağdan işler, sır çalışır olur işler, tarifeyi tutmak lazım. Hata sağmenenin üstü, kahvanın Muhammed dostu, ihvanın tezgeçmek kastı, lakin burada durmak lazım. Beşini bir eyle burada, daima kalbinde kurda, çok durdukça şifa derde temel muhkem olmak lazım. Söylemeden tez tez geçme, tarifçiye yara açma, her arkın suyunu içme, menbaini bulmak lazım. Beşten sonra alma çıkan, adı nefse zincir takan, zikrin aleviyle yakan, rabıta çok olmak lazım. Şeytan dünya hücum eder, meyil etsen zikrin gider, yetişen var etmek eder fazla tekrarlamak lazım. Bundan sonra zikri küle, bir sızı çökmeli bile, zikir hiç gelmez bile, cemi asa demek lazım. Zikir sultaniye dönem, ma heva nar, türap binan, bütün vücut bir dil sanan, yaranlarla sohbet lazım. Bundan sonra nefi ispat, gelir tevhid gider zulmet, lakin çok istermiş gayret, fikren buna devam lazım. Nefesini çeken içe, tek olacak varım üçe, yirmi bire yol açar, maksut, maklup rıza. Yazmakla bu iş bilinmez, sadıra yazılır silinmez, aciz bu sende bulunmaz, lakin tarif etmek lazım. Gir murakaba içine, katış ekrarlar göçüne, bunlar gelmesin hiçine, hedefini gözetmek lazım. Kalbin arşa tamam açmalı, Allah'ın feyzini içmeli, fena ahlaktan geçmeli, nefsini çiğnemek lazım. Üç şey bu derslere zarar, hasta derde deva arar, üstazımız vermiş karar, reçetesini tutmak lazım. Şeriatsız işi yapmak, fenalık ardına kopmak, iğne kadar aktan sapmak, zararını bilmek lazım. Şeriatsız tarik olmaz, cahil sofu dinin bilmez, Belki camiye de gelmez. o kavimden kaçmak lazım. Kadınlar zikre oturur, helal zevk dinin bitirir, girdiği köyü batırır, namusu korumak lazım. Ekseri cahiller toplanır, varır ilmeye saplanır, yumurta olsa kutlanır, cahillerden kaçmak lazım. İlme sabanın ağzına gelen takımcı, taş, ayak, diken ve sağır. İkinci gafille sohbet, Aman bu işten et nefret, sana lazım gözüm hızlet, halvete çekilmek lazım. Üçüncüsü dünya sevmek, kalbine sevgisini koyma, daima lafını demek, bu sözlerden eser lazım. Alemdar, usurun dolu, bu üç şey sende var deli, öyleyse neden deli, kendini vezmetmek lazım. Birbirinize tazim beraber olun da gidin, hep bir kardeş idi adım, yönümü dönderdin neden? Hepimiz bir vücut olsun, beraber suyumuz gelsin, kalp havuzumuz dolsun, benden ayırdın neden? Düşenlerimi tutmalı, halamlarımı yetmeli, içimden kini atmalı, yaramaz ahlakın neden? Sohbetsiz zaman geçirme, fırsat kuşunu uçurma, aldığın dersi kaçırma, kıymetini bilmem neden.'' Dışın başka, için başka, sohbete gelmesen keşke, tatlı sandık tadın pişke, dururken acıyor neden? Beraber yemek yemeli, kalbin bir araya komalı, kurban olayım demeli, arada husumet neden? Hasta olanlara bakın, zinciri halkıya takın, aradan varlığı yakın, burnumu kaldırdın neden? Kokar sudan olduğumu, rahimde çok kaldığımı, Sekeratta solduğunu bunları fikretmemeden, engine aksular gibi, sailleyin diler gibi, neşatlı ol güler gibi, çehreme azdırgınmeden, arkadaş kusurun tanı, varlığın mahvederseni, her şeyden bulun sendeni, yani alçak yükseklik yaptığın neden. Haram olmasın hem yemek, boşa gider sonra emek, dervişi bil eşik demek, bassalar razı olmak neden? Parınçalar gibi yorum, kendini arşullahta görüm, böyle mi emretti pirin, fikrine gidiyorum neden? Engin bulunmalı başım, yerlere sürünmeli döşüm, nefer oldum rütbe taşım, silleden korkmuyorum neden? Tevazu her şeyden âli, işte bu insanlık yolu, kalemder yapmıyor deli.'' turap gibi olmam neden? Beş şey kalbi öldürür, zikrin gülünü soldurur, gaflet içine daldırır, bundan çok sakınmak gerek. Evvelkisi fazla yemek, ikincisi çok uyumak, üçüncüsü gıybet demek, işte bundan hazer gerek. Dördüncüsü çok gülmesi, beşinci rızık kaygısı, yoldan çıkarır çok nası, emrazını bilmek gerek. Beş şey kalbi taş eder, Böyle didip dedi büyük peder, sakınmazsan cevher gider, muhafaza etmek gerek. Birisi günah kesreti, çok günah işlemek. İkinci dokluk zulmeti, üçüncü zulme gayreti, hadisleri bilmek gerek. Dördüncü namaz geçirmek, beşinci sol eliyle yemek, yapsa bunları gider emek, sünnete riayet gerek. Münafıkta üç alamet, herkes eder bundan nefret, Boşa çekilmesin zahmet, kendini vezmetmek gerek. Söylese ol yalan söyler, vaat eylese kulf eyler, emanete hıyanetlik diler, o fiilden uzak gerek. Şu beş eve melek girmez, aklı olan suret komaz, pis içkiye iyi demez, bundan çok sakınmak gerek. Ebeveyne asi olma, misafiri evden kovma, köpekleri eve koma, meleklere tazim gerek. Göz alamet akıllı da, feyizden alır o kıza, Allah için ağlar fida, gözden yaşlar dökmek gerek. Evvel gelmeyene gider, zulmedenlere affeder, vermeyene verir matlubun gider, kötülüğe iyilik gerek. Kalem der ahlakın fena saç. Bu fiille gitme sina, tuta bunu akıldane, ahlak güzel olmak gerek çıkartın olur? Huzura abdestli varın, gayet hafif selam verin, yedine varınca erin, yüksek söyleme sözünü. Gösterdiği yere otur, nefsini önüne yatır, kalbini bir araya getir, her yere eğme özünü. Kardeş, gölgesine basma, mürşidin gölgesine basma. Huzurda kimseyi kesme, zahmet etme, onur isme, Dağıtma orada ağzını. Kalksa yerine oturma. Gam verecek söz götürme. Çok vakit edep yitirme. Daima bitme gözünü. Aman az olsun kelamın. Feyiz almaksa emelin. Muhkem kurulsun temelin. Kurban et oğlum kızını. Kalkmak için tacil eyle. Müşkilin var ise söyle. Mürşidine edep böyle. Uzak yakın çek dizini. İncitecek işi yapma. Öyle bir kutuptan sapma, huzurda başka el öpme, gönderme sakın yüzünü. İzin almadan gidene, ne deyim zahmet edene, kılıçlar vurdu bedene, yarama atma tuzunu. Dele söyler kendi bilmez, nefsi serkeş yola gelmez, kalemde hiç böyle olmaz, başkaya açma razını, yani sırrını. Vasiyet ederim size, abdest alın taze taze, İki fena güzel yüze yapma işleri yağdırdı. İlim, edep, takva olsun, gönlümüze feyiz dolsun, o istemem ihvan bilsin, söz getirmek fenadırdı. Sünnete temessük edin, camii cemaate gidin, emir tutmam ihvan adın, şaliklere mısırdır bu. Fıkıh ile hadis öğren, nefsini yıkmaya davran, mürşide binde bir uğran, sakal altı şualdir bu. Cahil safılara varma, bağlandığın ipi kırma, huzurda boynunu durma, görür içi rötgendir bu. Şöhreti talep eyleme, sakın cahimi boylama, dersini ele söyleme, mıntıkada lekedir bu. Halkın içine karışma, şeytan ile hiç barışma, ihvanlarla çekişme, fena ahlak sıfırdır bu.'' Halvette kadınla oturma, kalp gülistanın batırma, oradan ora laf götürme, içimizde nemmandır bu. Zenginler ardına düşme, tamah edip yoldan şaşma, kimselere kuyu eşme, kendi kazıp düşendir bu. Şüpheli taamdan hazer, etme haramlara nazar, ayağı dışarı gezer, düzenleri bozandır bu. Herkese etmeli şefkat, mahlukattan etme nefret, kalbi eğri olmaz sohbet, bağrımızı ezendir bu. Zahir soğuk, içi güzel, böyle şahsı sevdik ezel, sende bak böylece güzel, kardeşlere numune bu. Kimselerle cidal etme, gazabın ardına gitme, gözün aç gaflete yatma, senin için zarardır bu. Para ile ders geçirme, gönlün binasını uçurma, Bühtanla zehir içirme, çok mühim iftiradır bu. Mürşide mal ile hizmet, dahi tenlerine zahmet, bu yolda can ile gayret, kitaplardan alındı bu. Üstaza bahane bulan, bunlardır yolundan kalan, bazen var bağrımı delen, affetmeli ilimdir bu. İnkar eden felah bulmaz, inat eden yola gelmez, şefkatli üstazlar silmez, kendi ismin silendir bu. Mağrur elma dünya malına, gitme Karun'un yoluna, uğrama nefsin seline, betlerini bozandır bu. Haşet bu yolda pek fena, amel koymaz bütün yana, belki zarar olur dine, şeytanı sarf edendir bu. Gayet çirkin kibir aman, tehlikede olur iman, tevazu et fakir hemen, bellerini ezendir bu. Rabıtadan hiç ayrılma, ölüm fikrinden yorulma, fenasın iyi görünme, bal içinde zehirdir bu. Mecliste engine otur, gönül kırman yapın hatır, el suçunu edin setir. Pek âlâ hoş ahlaktır bu. Daim zikrolsun dilimde, cemi aza hem gönlümde, tütün ne gezer elimde, bit'atlar da bu. Duhan melaik dağıtır, Latayiflara ağırdır, zikrin tesirin soğudur, içmeyene ezadır bu. Farz ile vacip işle, sünnet ile edep başla, cemine yolanı boşla, Mevlamızla emirdir bu. İhvan zararın gözdedir, kalemder bildi özdedir, oradan gelir söz bizdedir, arada tercümandır bu. Bu kadar yaş heba oldu, düşündükçe gözüm doldu. Payı tahtı düşman aldı, mavzerini sıktın nefis. Ameli merya katar, ahlaklarım beter beter. Aklım anım sözüm tutar, zincirimi taktın nefis. İstediği yere çeker, Manevi evlerim yıkar, bal içine zehir katar, masiyete çektim nefis. Haktan da haya etmedin, dost buyruğuna gitmedin, sülükte adım atmadın, döşlerime çıktın nefis. El gördülük yaptın amel, buzdan kurmuş idim temel, şöhretiyle olmaz kemal.'' Evlerimi yıktın nefis İhvana göründün güzel Dedim kardeşlerim düzel Kendi bağım oldu gazel Bir çimbiyle yaptın nefis Amelim dünyaya alet Bütün bildiklerin galet Aşk ile getirmem salet Bellerimi büktün nefis Çok uzağı geçemedim ben aynımı açamadım, kanat durup uçamadım. Zindanlara tıktım nefis, huzurda yüzlerim kara. Dışım iyi, içim yara, yüzüm yok gitme pire. Yar aşağı attım nefis, Ali meclise çok vardım, ben bilirim neler gördüm. O mecliste yanmam derdim, haramlara baktın nefis. Sena ahlak bütün bende, ayıptır saklarım canda. Ağlarlar bizi künde. zehirini döktün nefis. Mahcubum hep yaranlardan, bize sual soranlardan, geri kaldım erenlerden, burnum yere soktum nefis. Kalbimi aklımdan aldı, köklerime sular saldı, gönül arsasını buldu, mekruhları ektin nefis. Geri dön gel eyle gayret, kalemdere şifa sohbet, teveccüh buyursa hazrat, bu sözümden korktum nefis. Cemii teseplerim hasta, Bizi seven bütün yasta, yalvarıyorum hazik dosta, tedaviye alır mı ola? Hesabı yok derdim çoktur, sıhhatli yerim hiç yoktur. Lokmanıma bir tek baktır, bir çaresin bulur mola. Otuz beşe vardı yaşım, göz ağlamaz sanki taşım. Mikrop olmuş için dışım, İlaç versen ölür mü ola? boyun büktüm tabibim kutluma, küçük tarif ile koma, basiretim tamam ama, uzet böyle kalır mı ola? Sıhhatli semtine komaz, midem bozuk tatlı yemez, lisan yara tevhid demez, doktora cep deler ola? Muhabbet haçlı alsam, Ocağının dairesin bulsam, kapısında köle olsam, bu dertleri deler mola. Sebepli doktorun eli, inandım bağladım beli, kalbimi içi emraz yolu, versen haplar siler mola. Listesiyle gözden geçirdi, ilacı istiğfar içirdi, dertleri bir bir uçurdu. Tabur keder savar mola Dedi pehrizini yeme Hiç ilacın hiç koma Kullanırsan düşme kama Kalem derin güler mola Kullanırsan düşme kama Kalem derin güler mola Evvela besmele yazar, şarikine eder nazar. Ol şeri semada gezer, başına kurban oldum. Cümleden fazla hayası, durmaz irşat eder nası. Alnında güneş siyası, Başına kurban oldum Mevlasına yanmış sözü Kalbi irşat eder sözü Dürrü mercan döker gözü Yaşına kurban oldum Salikine pek hoş bakar Kemendin beline takar Feminden bir rayha çıkar dişine kurban oldum. Allah'ın indinde kadri, zannettik semanın bedri, arşı azam olmuş satri, döşüne kurban oldum. Kalbinden feyiz alınır, şariyar ile salınır, Resulullah'la bulunur, eşine kurban oldum. Mekke Medine bazı bir hatvedir hem yeryüzü içi güneşin has yüzü dışına kurban oldum Nefsin binaların yıkar kılıçla demini döker Mahşerde evladın çeker Peşine kurban oldum Mahşerde evladın çeker peşine kurban oldum Kalem derin aciz keda Himmetimden gelsin gıda Ömrüm uzun etsin huda Yaşına kurban oldum Ömrüm uzun etsin hüda Yaşına kurban oldum Oldum O Hicran elemi büktü belimi gönlerim görmedi vahdet gülünü Firkatın tesiri tuttu dilimi Gözüm ağlar, gözüm ağlar. Hiç kimse birbirine bakamaz halde İhvanın gözleri dikili yolda Birkaç gün kardeşler beklerdi çölde Gözüm ağlar, özüm ağlar Erenler içine ateşler attın, Bütün ölünürdü, kimmetle tuttum manen teşrif ettin, nurlara battın. Gözüm ağlar, gözüm ağlar. Erbilimle teselli eyledin bizi, onun bizden evvel ağlıyor gözüm. İhvanım siz için yanıyor özüm, gözüm ağlar, gözüm ağlar. Bunlardan ayrılırsam nereye gidem? Yaş yerine kanlar döküyor gidem. Cemaline kavuştur el aman hudam Gözüm ağlar, gözüm ağlar Himmetim ayırma el aman bizden Her kalpte bulunun, kayıpsın gözden çünkü bugün için vaat ettim yazdan, gözüm ağlar, özüm ağlar. Ömrüm uzun olsun, himmetin gelsin, bütün saliklerin feyzine dalsın. Şehirle aşıklar selamlar salsın Gözüm ağlar, özüm ağlar Kalemden kusurum, perdeler çekti Ah dedikçe ahım semaya çıktı Bütün yavrularım Boynum büktü, gözüm ağlar, özüm ağlar. Bütün kuzuların boynumu büktü, gözüm ağlar, özüm ağlar. Şimdi Efendi Ali halifelik zamanında Yahyalı'ya Şeyh Mustafa Kutsesi Efendimiz ziyaretleri esnasında Hacı Hasan Efendimiz Sellemahullahu Teala huzura takdim buyurdukları arızalardır. Kavuştu birbirine şems ile kamer, Mevla'yı zikretti büsbütün damar, Şehrimize kuruldu bir azim fener, teveccüh isteriz Sami Efendim. Şehrimize kuruldu bir azim fener, teveccüh isteriz Sami Efendim. Nur oldu girince memleket çarşı, hürmetle gidildi üstaza karşı. Gözleri seyreder baktıkça arşı, Teveccüh ister insan efendim Biiznillah durgun kalbi işletti Lataif dersine hemen başlattı Zahiri işleri bütün boşlattı Teveccüh ister insan efendim Cem oldu ulema buyurdu sohbet İlmi ameline ettiler hayret Herkese halince geldi bir gayret Teveccüh isteriz sami efendim. Pederim kılavuz bütün dervişan. Mesne hayran oldu sizle görüşen. huzuruma geldik aciz perişan. Teveccüh isteriz sami efendim. Vasfını söylemekte kasırdır dilim. Ancak sen gösterin hazratım yolum. Girdaba düşüyorum tutuver elim. Teveccüh isteriz Sami efendim Kalemder kölemiz diliyor dilek Ziyarete geldi cin melek Bırakma bizleri kapında ölek Teveccüh isteriz Sami efendim Bırakma bizleri kapında ölek Teveccüh isteriz Sami efendim halim söylerim size, vicdanlar var ise acıyın bize, gafletin tesiri aksetti yüze, büyükler yanına varamaz oldum. Tıflıken sohbetlere oturdum, o güzel halleri şimdi yitirdim. Sermayem kalmadı, bütün batırdım. Kimseye bir akçe veremez oldum. Üstans teşrif etti, derse başlandı. Madenler gösterdi, çok yer işlendi. Zalim nefis hepisini boşlandı. Nefsimin başını vuramaz oldum. Müracaat ettim o büyük zate. Emretti başladık eski gayrete. Topla ihvanları devam sohbete. Gayretli bir salik göremez oldum. Almış emraz bütün dışı içimi. Allah'ım el aman affet suçumu. Ahirete imanla gönder göçümü, iman korkusundan duramaz oldum. Eski hallerimden kalmadı biri, kesreti kelamla incittim piri. Bütün arkadaştan ben kaldım geri, eprarlar içine giremez oldum. Ele vaaz verip tutmadım kendim, tarumar olmuş manevi bendim. Bu dertler elinden Allah'ım yandım. Halimi kimseden soramaz oldum. Tavasudan değil ciddidir sözüm. Dışım belli etmez sızlıyor özüm. Kalem derim yoktur bir yerde yüzüm. Hiçbir şeye yahu yaramaz oldum. Biraz da ihvandan bahsedeceğim. Huzursuz saliki ben niceceğim. İçinizden çıkıp hem gideceğim. Kimseye diyecek dilim kalmadı. Kimimiz eviyle etmiyor geçim, ailesi ağlar ne ola suçum, düşündüm sizleri ağardı saçım, soğuk vurdu bahçem gülüm kalmadı. Bazımız partiler ardına koşar, Hazretin gözünden inanın düşer, asfaltı bırakıp dağlardan aşar, size öğüt verir halin kalmadı. Tövbe eder günaha yeniden boşlar, okumaz dersin. Tövbe eder günaha yeniden başlar, okumaz dersini bir zaman boşlar, bu yüzden ağyarlar, ihvanı taşlar, kurudu dereler, selim kalmadı. Hırs ile başladık dünya işine, gittiğimiz belli nefsin peşine, çoğumuzun kulak vursan döşüne, diyor Latayiftan balım kalmadı. Seneler geçer dersini sormaz, kırkınım der ihvan yanına varmaz.'' Lataif altına zikirler vurmaz, ateş şurada dursun, tülüm kalmadı. İhvanlar halleri ağyardan beter, kılmaz namazını şehirde yatar. Çarşı pazar demez, elini tutar, bir sığınacak ilim kalmadı. Kalemder balık başından koptu, kendi lakabını ellere taktı. Uyuz olmuş malın sürüden çıktı, kimseye katacak malın kalmadı.'' Muhterem ihvanlar başladım söze, efendim buyurdu ettiler eza kimisi partiler ardına düştü, kimisi doğru yolumdan şaştı, bazısı aldı dersini çekmez, seherle kalkıp boynunu bükmez, kitap okusan uyur gözleri, gıybet konuşsan güler yüzleri, hem ihvanım der sınırlar geçer, boşlar siyarayı hem yine içer, terk et kötülüğü dersine başla, meşgul olmalısın hem biraz düşle. Nereye varırsan ölümü düşün. Görmüyor mu kaçı geçiyor yaşın. imanın korkusu gelmez içine. Neden tövbe etmem büyük suçuna. Sayamam çoktur ihvanların yarası. Benim gibi derviş yüzler parası. Kendimizdeki suçu elde görüyor. Mesleke attırmaya sebep oluyor. Allah'ı seversen gıybeti bırak. Bu gidişatla bize tarifat bırak. İstaz emreder ayda bir görüşsünler, derslerini bazı hem danışsınlar. Kendindedir kusur bulma illere, kalem terk ettiniz suya sellere. Aşık maşukunu durmadan arar, muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar. Tabi bu meslekten etmedin firar, gel bir görüşelim, Yahu neredesin? İstihare ile bulmuştun bizi, bekliyor yolunu acizin gözü. Ölsem de terk etmek istemem sizi, gel bir bilişelim, yahu neredesin? Yüzünü görmüyor soruyorum elden, geçen günler ise düşmezdim dilden. Sağlam teslimiyet bağlansan belden, gel bir buluşalım, yahu neredesin? Geçtik mektubundan gelmiyor selam, Hak rezzakı alem çekmeyin elem, Mevla huzurunda şahittir kalem, Gel bir soruşalım, yahu neredesin? Günler geçmeden ismimiz geçer, bu kadar ayrılık çok yara açar, karışmam bir dahi bu fırsat uçar, gel bir sarışalım, yahu neredesin? Yazgıç demeyip her an koşarken, muhabbette ihvanları aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken, gel bir alışalım yahu neredesin? Dersini alırken çöktüğüm dizler, kardeş nere gitti o kadar sözler, bekleyi bekleyi kırıldık dizler, gel bir barışalım yahu neredesin? Sizi bizden sorar bazı yarenler, bu meslek içinde gonca derenler, bizi çok ileri geçti erenler. Gel bir erişelim, yahu neredesin? Hop Hoppu dünyaya nefsimiz kandı, acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı her halde feyziyim bendi, gel bir çalışalım, yahu neredesin? Ölsem ihvandan ayrılmam derdin, halin inkar etme çok şeyler gördüm. Nereden artıyor bu senin derdin? Gel bir gelişelim yahu neredesin? Kalemder gibi kendini kurma, bilen var derdini av yardan sorma. Küsüp de yakana yalınız durma, gel bir karışalım yahu neredesin? Küsüp de yakana yalınız durma, gel bir karışalım yahu neredesin? 1962 senesinde merhum Sobacı Hafız kardeşimizle İstanbul ve emsali yerlere teşrif buyurduklarında bu seferleri epiyatta dile getirmişler. Sefere Bismillah dedik başladı, masiva engelin kalpten boşladı, İnkıbaz vadisi hemen işledik, bu sefer edenin yolları başka, insanı düşürür aşka, camide cemaat, odada sohbet, Aşıkların arzu daima ruhlet, Kayseri'de ışıkları elleri başka. Ankara'da gördük birkaç kardeşi, bazısının dünya olmuş talaşı, ziyaret eyledik Erbil keleşi, kalpten kalbe lezzet balları başka, İstanbul'a geldik dostlar hep hayran, lahut ceberuttan edildi seyran, Salihler sohbette oluyor püryan, Gülizar bahçesinin gülleri başka. Beyler beyinde sohbet buyurdu, aç bir ilacı bütün doyurdu. Hele düş günleri pek çok kayırdı, mecruha bakmada elleri başka. Ne kadar sahavet elinden döker, durmadan şalike dilinden döker. Kalbi açıklara halinden döker, arştan serçe çekmiş telleri başka. Altı saat sohbet akıttık yaşı, arşı azamı devreder başı, mübarek veçhinde gördüm güneşi, nehri hakikatten selleri başka. Perşembe gün idi Bursa'ya geçtik, Emir Sultan'ın türbesini açtık, manevi suyundan bir nebze içtik, biraz saliki var, halleri başka, mest ediyor bizi kardeşin hali, bütün üstazların biricik gülü, bandırmada bekler üstazın Ali, Tek nazik konuşur, dilleri başka. Yollarda hoş alem İzmir'e girdik, Üstazı Azam'ın kabrine vardık. Sırrımı diyemem çok şeyler gördük, mektubat okusan sözleri başka. Birkaç gün pek hoş geçirdik alem, Vasfından acizim duruyor kalem. Muhterem üstazdan getirdim selam, kelamları pek hoş, sözleri başka. Buradan da Konya'ya açıldı yollar, kokmaya başladı o nazik güller, sohbetleri başka, değişir haller, teveccüh etmeye özleri başka, her gelmede inti, bazım açılır, sohbetlerde feyzi rahman saçılır, lataiftan lataifa geçilir, üstazına geçen nazları başka, hafızla beraber gezdik dolaştık, hamdolsun Mevla'ya cana ulaştık, kalem kalemderim nefsimizle güreştik, Aduyu yıkmaya, gözleri başka, kalemderim nefsimizle güleştik. Aduyu yıkmaya, gözleri başka. Takdiri hak çok yer gezdim, hem dinledim hem yazdım. Çoğunun sırrını sezdim, efendimin sözü başka. İklimi Hicaz'a vardı. Gayet büyük zatlar sorduk, tek nurani insan gördük. Efendimin yüzü başka, başına çok ihvan diren, teveccühle feyiz veren, arşur rahmanı var gören. Efendimin gözü başka, verir ferah nasa saçı, kalmamış affolmuş suçu, güneş gibi parlar içi. Efendimin özü başka. Kapalı kalpleri açar, gönlüne füyuzat saçar. Mevlasına sözü geçer, efendimin nazı başka. Bütün şüphelerden kaçmış, inan abu hayat içmiş. Çok münevver bir yol açmış, efendimin izi başka. Gözü yumlu, gönlü gören, kelam ile dünni deren, Sohbetlerde neşe veren efendimin tuzu başka. Ey Allah'ım affet bizi, kalemderin sızlar özü, Kademine sürsem yüzü, efendimin tozu başka. Kademime sürsek yüzü, efendimin tozu başka bütün damatları ve diyenleri Hafız Ahmet Efendi kardeşimizin Ankara Askeri Gülhane Hastanesi'nde uyluktan bacakları kesip yaptıkları zaman teselli yakınında gönderdikleri teselli inanı. Sapta ciğerini bağlayan, teslim olup hakka gönül bağlayan, 200 yıl zellesine ağlayan atamız Adem'e aleyhisselam olanı düşün. 1050 sene ömrü olan, sabracıp rızayı Rahman'ı bulan, kırılıp kalınıp tufana dalan, İbretal Nuh'a aleyhisselam olanı düşün. Düşün oğlum peygamberin suçu Musibetle beyaz geldi saçına, mancınıkla düştü ateş içine, derdi selam olan Halil'i düşün. İmtihanla hasbulları seçildi, ağaç gibi ortasından biçildi, mübarek kanları yere saçıldı, Zekeriya dosta olanı düşün. Mevlam'dan geliyor bizlere dersler, sabredersen kuzum sevabın katlar, peygamberi nasıl yemişti kutlar, Hazreti Eyyub'e olanı düşün. Kırk sene aktı Yakup'un yaşı, genç idi çünkü Yusuf'un yaşı, kuyuya attılar vurdular taşı, on iki sene da kalanı düşün. Günahı söylemek sanki suç gibi, şehitlik insana olur taç gibi, Kestiler bu zatın misli koç gibi Yahya peygambere olanı düşün. 63 var idi sultanın yaşı, Neler çekti iki cihan güneşi, Uhud dağında kırıldı dişi, Sultanı ı Enbiya'ya olanı düşün. Sıddık'ın ayağı garda sokuldu, Ömer'in karnına hanker kakıldı, Kur'an'a Osman'ın kanı döküldü, Küfe'de Ali'ye olanı düşün. Kalemdar yazmakla bitmez yazılar, maddi manevi dertli sızılar, Kerbela'da şehit düştü gaziler, Hasan'la Hüseyin'e lan düşün. Bu da müsbet menfi gençlere. Genç var ki imanı kuvvetli, dini aliye hizmetli, büyüklerine hürmetli, adam olacağı belli. Genç var ki insafa gelmiyor, büyük versen tesiri olmuyor, büyük küçüğü bilmiyor, adam olmayacağı belli. Genç var ki abdestin alıyor, beş vakit namaz kılıyor, halis mümini buluyor, adam olacağı belli. Genç var ki cami görmemiş, secdeye yüzün sürmemiş, alim yanında durmamış, adam olmayacağı belli. Genç var ki Kur'an'ı elinde, Allah'ın zikri dilinde, büyük zatların yolunda adam olacağı belli. Genç var ki kahvede yatar, evin eşyasını satar, deryayı günaha batar, adam olmayacağı belli. Genç var ki ilme çalışır, vaaz vermeye alışır, büyük zatlarla buluşur, adam olacağı belli. Genç var ki sinema işi, bitirmiş ekmeği aşı, geçiyor kıymetli yaşı, adam olmayacağı belli. Genç var ki camiden çıkmaz, elin namusuna bakmaz, fanilere boyun bükmez, adam olacağı belli. Genç var ki namazdan kaçar, korkmaz haktan içki içer, Salyasın etrafa saçar, adam olmayacağı belli. Genç var ki anneyi kırmaz, babasına karşı durmaz, siyaraya para vermez, adam olacağı belli. Genç var ki babasını döver, din iman anneye söver, para için insan doğar, adam olmayacağı belli. Genç var ki söylesen erir, gayet tevazulu görür, din yolunda canın verir, adam olacağı belli.'' genç var ki gayet çok suçu, danslarda ağarmış saçı, komünizmi sever içi, adam olmayacağı belli. Genç var ki kürsüye çıkar, sözü müminleri yakar, gözlerinden yaşlar döker, adam olacağı belli. Genç var ki açık bacağı başı, şeytanın tam olmuş eşi, gece gündüz kumar veya futbol işi, adam olmayacağı belli. Burada muhtelif zamanlarda e, efyat halinde buyurdukları dualar. Amin. Esma yetişmen hürmetine rızana erdir. İmanla Allah'ın canımız verdir. Mel'unu metrotun belini kırdır. İmanımız şeytana verme ya Rabbi. Edilen duayı sen kabul eyle. Feyzi Rahman'ınla gönlümüz toyla. Ası mücrim kulun hep geldik böyle. Amin der canından sana ya Rabbi. Girince kabire laletme dile. Sıdk ile bağladık biz sana beli. Münker ve nekirin bellidir hali. Şu halde şaşırtma bizi ya Rabbi. Dar yerde başlara topuz endirme. Gelir orada şeytan bizi kandırma. Hayvan suretine yüzü döndürme. insan simasında kaldır ya Rabbi. Setret suçlarımız kimse görmesin. Kullelendir kulun uryan durmasın, solumuzdan melek defter vermesin, sağ taraftan gönder aman ya Rabbi. Münkir münafıkla bizi götürme, mahşer yerlerinde tere batırma, mizanda günahımız ağır getirme, rüsvayı alemetme o gün ya Suçlarımız vurup karartma yüzü, dayanamaz insan çökeller bizi, şeytan fırkasına ayırma bizi.'' Hırkayı Rasul'den eyle ya Rabbi. Zebanına ellerimiz bağlatma. Atıp cahimine tenimizi bağlatma. Ah ümmetin deyu Habibini ağlatma. Habibine bağışla bizi ya Rabbi. Kevser ırmağından lütfunla içir. iki kanat ver de bizleri uçur. Dergi hatıp gibi sırattan geçir. Düşürme cahimine orada ya Rabbi. Mümin müminatı imanla öldür. Cümlemizin kalbinde katrin nur ile doldur. Rahman ismiyle azabı kaldır. Cennet bahçesine döndür ya Rabbi. Hükümet adl ile payidar olsun. Kafiri bir dine galipler gelsin. Ehli iman her an safalar sürsün. Düşmana çiğnetme bizi ya Rabbi. Aşakiri İslam sıhhatte olsun. Süngüleri düşmanın bağrını delsin. Ordumuz ordusun hep esir alsın ırzımız aduya verme ya Rabbi. Şu meclis hürmeti rızana erdir. Mekke Medine'ye yüzümüz sürdür. Şu Sualsiz cevapsız cennete girdir. Cennetten cemalin göster ya Rabbi. Şekeratla imanımız soydurma. İblis ardına müminlere uydurma. Kalemderin ayağını kaydırma. Muhammed'den ayırma bizi ya Rabbi. Seherle açılan güller hürmetine zikrinlə dönən dillər hürmətinə, rükuda bükülən bellər hürmətinə, xəcalət narına yaxma ya Rabbi, yolunda xain qullar hürmətinə, rızana gidən yollar hürmətinə, arşına açılan əllər hürmətinə, tamunun içinə soxma ya Rabbi, secdəyə qapanan başlar hürmətinə, aşkınla sızlayan döşlər hürmətinə, gecələrdə dökülən yaşlar hürmətinə, qazabınla bizə baxma ya Rabbi, Uhud'da yarılan yüzler hürmetine, Miraç'ta gören gözler hürmetine, o anda geçen sözler hürmetine, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, kar yarı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Sultanı Enbiya'nın özü hürmetine, Fatıma Zehra denilen kızı hürmetine, yetim mütemaların yüzü hürmetine huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'inde kelam hürmetine, Mekke Medine'de alem hürmetine, arş-ı kürsi levh kalem hürmetine, şu halde fazla sıkma ya Rabbi. İsmi isminde olan yazılar hürmetine, din uğrunda kan döken gaziler hürmetine, Kerbela'da susuz can veren kuzular hürmetine, dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Amin ya mu'in ve selamun vel murselin Elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün cihanı kahar eylersen Berr ile bahirde hemen ararsan Kul tutturar valini sorarsan benim efendimin eşi bulunmaz. Kol tuttura valini sorarsan benim sultanımın misli bulunmaz. İlmiyle tüm Hakikaten lezzet alanlar Hakikat gemisin bahre salanlar Kar hikmetinden cevher bulanlar benim efendimin eşi bulunmaz. Kar hikmet Köyden cevher bulanlar benim sultanımın misli bulunmaz. Kesretten vahdete uzlet kılanlar Sıkkı safa ile irfan bulanlar Nebiyi muhtara varis olanlar Benim efendimin eşi bulunmaz Nebiyi muhtara varis olanlar benim sultanımın misli bulunmaz. Ehadden alırlar vahdet gülünü, mürşitten almalı irfan nurini. Arayıp bulmalı cihan pirini, benim efendimin eşi olunmaz, Arayıp bulmalı cihan gülünü, benim sultanımın misli bulunmaz. Eflaki semaya ibretle bakan, Aşkı hakik ile ciğerin yakan Şu için yapan elini çeken Benim efendimim peşi bulunmaz şu fani dünyadan elini çeken benim sultanımın misli bulunmaz. Memur ararken düştü yoluna, dünyada vasıl oldu cihan gülüne. Mevlam'dan hikmet geldi diline benim efendimin eşi olunmaz. Mevlam'dan hikmet geldi diline benim sultanımın misli olunmaz. Kuvatiyat Hazretlerimizin pederleri merhum Şeyh Mustafa Rahmetullahi Aleyh ve Kutsesi Efendimizin Hazretlerimiz hakkında söylemiş oldukları etkiler. Tek şehittir zebaninin gelişi Ateşten topuzu bir bir vuruşu Tek acıdır o zakkumun yemişi Geçmez boğazımdan zor düşünmem mi? Zebaninin yüz üstüne çekmesi Birer birer cehenneme dökmesi Yılanın akrebin seni sokması çıkmaz acısını sen düşünmem mi? Tenlerin bir yandan yanıp bitmesi Malik'in tamuya küffar atması Kanları irine bir bir katması olma ihanimi sen düşünmem mi? Azan yaprağı gibi sırattan döker cehennem ateşi pek şiddet yakar En evvel çıkan bin yılda çıkar Muhallet bin narı sen düşünmem Mevlam düşmanını nare doldurur Dostlarını büratına bindirir En son çıkan yedi bin yılda durur Şu ihatimeyi Efendi anlar ki insanın tenindeki can neyse edepte olur. Efendi insanların kalbindeki, gözündeki nurlar edepten ibarettir. Adem ulvi alemdendir. Yani yaratılışı yüksektir. Onu şükrü ve alçak sanmam. Bu kainat kubbesinin dönüşündeki nizam ve revnet edeptir. Ayağını iblisin kafasına koymak, ona hakim olmak istersen, gözünü aç ve anlat ki şeytanı öldüren edeptir. Ademoğlu edepsiz ise Adem değildir. Çünkü Ademoğlu ile hayvan cisimleri birbirinden edeple ayırt edilir. Gözünü aç da baştan başa Allah